Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz. Patrz, gdzie lecisz.